بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Ömer bin Hattab'ın hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Bugün biz dördüncü bölümdeyiz inşallah. daha önceki sohbetleri olmayan kardeşlerimize biraz dönelim bazı şeyleri daha önceki sohbetlerden anlatalım inşallah. Umar bin Khattab ikinci Müslümanların halifesiydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Adı Umar bin Hattab İbn Nufeyl İbn Abdül Uzza. Abdül Uzza oğlu Nufeyl, oğlu Hattab, oğlu Umar. Dedeleri bunlar. El-Adavi, şu kabileden. 27 yaşındayken İslam'a girdi, Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün savaşlara çıktı. Hiçbirisini bırakmadı. Bedir, Uhud, Hendak ondan sonraki bütün savaşlara çıktı radıyallahu anhu ve arda. Hicri tarihi Ömer bin Hattab koydu. Müslümanlara özel bir tarih yaptı. Yani şimdi biz diyoruz 1437 senesindeyiz şimdi Hicri tarihte. Demek ki 1437 sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'le hicrete çıktılar Mekke'den Medine'ye. Yardım yasası, yardım kanunları diyebiliriz. Yani yaş, yaşlılara bir maaş yapalım. Ufak çocuklara bilmem ne yardım edelim. Şunu bunu bu kanunları dünyada ilk koyan kişi Umar bin Hattab'tı. Onun zamanında bakıyor dertleri nasıl çözeceğim, nasıl bir fakir kalmasın diye bir şey yapmam lazım. Düşünüyordu böyle bir kanunlar koyuyordu. Radıyallahu anhu arda. Şam. Şam nedir? Suriye, Ürdün, Lübnan, Filistin. Bu dört ülke onlara Şam denir. Şam ve Mısır ve doğuya gitsek Irak başkaları Ezerbaycan'a kadar Faris'in yarısı İran'ın yarısı ya da yarısından yarısından fazla. Küfür zulmünden İslam'ın adaletine Ömer bin Hattab zamanında oldu. O ülkeleri Ömer Hattab fethetti. Millet özgürlüğü, hürriyeti o ülkelerde Ömer Abdülhattab, gör, Ömer Hattab zamanında gördü. Üç sene içinde en büyük iki ülke o zamanda Furs ve Rum. El-Ekasira vel-Kayasira. Kisra ve Kaysar. Şu iki ülke küfür karanlığından İslam'ın nuruna geçti. Üç sene içinde Ömer bin Hattab zamanında. Fırs 500 sene hükmetti. Faris. Ateşe ibadet ediyordular ve insanları buna zorluyordular. İnsanlar bundan ancak Ömer bin Hattab sebebiyle bundan kurtuldu radıyallahu anhu arda. Faris o zaman da İslam'ın adaletine geçti, tevhide geçti, Allah'ın ibadet etmesine geçti. Sonra Allah'a ibadet ettikten sonra Allah'ın yardımını gördü. Şu kurtuluş Ömer bin Khattab zamanında oldu. Dinimiz hiçbir insan bir insin insandan daha iyi olmaz dini daha iyi olmazsa. Yani denmez bunun babası falan kişi onun için bu iyi birisi. Bunun ırkı böyle onun için bu iyi birisi. Bu falan ülkeden falan ırktan güzel diye iyi birisi. Hayır. Ölçü takvadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği gibi. Umar bin Hattab bunu uyguladı. Ne güzel bir sözü vardır Umar bin Khattab, Ebu Bekir'in seyyiduna ve a'taka seyyidena. Seyyid demek ki reis gibi. Sözü geçen birisi gibi. Ebu Bekir zamanında bir vali gibiydi. Bir kabilenin reisiydi. Ne kadar zayıftı ama hiç kimse onu ona dilini uzatamıyordu Müslüman olduktan sonra. Sahabeleri dövüyordular Kabe'nin yanında ama bu Ebu Bekir ona bir kelime diyemeyiz. Ondan korkuyordular. Güçlü bir adam kabilesinde. Tabi imanın da ama kafirler kabilesini görürler. imanını görmüyorlar. Güçlü birisi, zengin birisi, çok kölelerden, sahabelerden satın aldı, azat etti. Onun yanında maddi ölçüleriyle Bilal ibn Rabah, Bilal el-Habeşi onu ölçeceksek Birincisi zenci birisi. İkinci nokta köleydi. Şimdi bir hizmetçi görürsek gözümüzde bu da Allah bizi affetsin. Onu düşük bir şey görüyoruz. Alçak bir şey görüyoruz. Hizmetçi. Ama bir zengin girerse, güçlü birisi girerse falan kişi geldi. Herkes ayağa kalkıyor. Hoş geldin bilmem ne. Bilal ibn Rabah şu hizmetçiden daha küçüktü. Çünkü nasıl olursa bu hizmetçi özgürdür. Bugün hizmetçi yarın tüccar olabilir. Ama Bilal ibn Rabah bir köleydi. Parayla satın alıyorlar, satıyorlar. İstedikleri zaman da çalıştırıyorlar. Umar İbn Khattab, emir müminin olduktan sonra şu büyük ülkeye hakim olduktan sonra ne kadar büyük bir ülke Azerbaycan'dan Mısır'a kadar kaç ülke şimdi bizim zamanımızda tek hakim Adı Umar Muhattab, şu Bilal el-Habeşi'ye diyor bizim seyidimiz Ebu Bekir gibi. Diyor bu bizim seyidimiz Ebu Bekir ve bu seyidimiz bu seyidi azat etti. Yani Bilal ibn Rabah reisimiz diyordu. Ömer Muhattab otururken meclisinde, onun yerinde, yazanesinde diyelim. Bilal el-Habeşi gelince onu yanına yaklaştırıyordu. Neden? iman ölçü, takva ölçü. Bu ölçüyle şu ülkeler ülkelere hakim oldu. Bu ölçüyle milletin İslam'ın nurunu gördü. Ömer bin Khattab zamanında. Ömer bin Khattab Kudüs'ü fethetti. Fethetti. Mescid-ül Aksa'yı fethetti. Etti. Onu Hristiyanların elinden kurtardı. Ömer bin Khattab, şu uzun adam beyaz kel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında ne dedi? Dedi lev kâne ba'di nebiyyun lekâne Ömer. Benden sonra bir peygamber olacaksa Ömer bin Khattab olurdu. Ama Resulullah sellem'den sonra bir peygamber olmayacak. Ömer bin Khattab, sahabe kiram onun hakkında ne diyordular? Ömer oturunca sanki bir melek yanında oturuyor hissediyoruz. Konuşmadan önce melek ona diyor bu yanlış, yanlış konuşma. Davranmadan önce melek ona diyor yanlış, bunu yapma, bu doğru bunu yap. Neden bunu diyor, bu, bu sözü söylüyorlar? Çünkü Ömer bin Hattab'ın hatasını görmüyorlar. Hangi insan hatasız yaşıyor bizim aramızda? Sahabe kiramın aralarında kim hatasız yaşıyordu? Ama Ömer bin Hattab'a bakıyorlar, hatasını görmüyorlar. Diyorlar sanki bir melek yanında oturuyor gibi. Çok yerlerde Kur'an-ı Kerim geldi onun sözünü gibi söyledi. Umar bin Hattab Peygamber Efendimiz'e ne dedi? Ya Resulallah lev ittehazna min makami İbrahim'e musalla. İbrahim'in İbrahim aleyhisselam onun makamından bir namaz yeri yapsak. Kur'an-ı Kerim indi vettehizu min makami İbrahim'e musalla. Umar bin Hattab ne düşündü? Allah bir ayet indirdi Bunu yapın. Ömer bin Hattab dedi ya Resulallah لو أمرت نساءك بالحجاب يدخل عليهم البر والفاجر senin eşlerine örtünmeye emretseydin sahabiler iyi olanları giriyor ve münafıklar da giriyorlar yanlarına. Senin eşlerini açık görmesinler. Allah örtü ayetleri indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emrediyor. Ey e, Muhammed eşlerine ve iman edenlerin eşlerine ya da kadınlarına örtünmeye emretti. Ömer bin Hattab bunu söyledi. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ömer bin Hattab duydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri oturuyorlar aralarında konuşuyorlar. Nasıl bizim zamanımızda kadınlar diyorlar. Eee sen çok yüz verdin kocana sen bilmem ne. Aralarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında böyle konuşuyordular. Bunu duyunca geldi, topladı. Onlara dedi: "Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan hayran minkum." Onlara bir nasihat etti. Dedi: "Siz böyle konuşuyorsanız Allah sizin sözlerinizi biliyor. Bu Allah'ın sevgilisi, Allah'ın peygamberi. Siz onun hakkında böyle düşünüyorsanız belki Allah ona emreder ya da söyler sizi boşasın daha iyi karılar ona gelir. Hemen ayet indi aynı sözü söylüyor. Asa rabbuhu in tallakakunna en yubdilehu ezvacen hayran minkunna. Umar bin Khattab Bedir Savaşı'nın esirleri için sahabe kiram paraları azdı o zaman da. Resulullah Sellem dedi ne dersiniz? Onları geri verelim Kureyş'e para karşısını alalım. Müslümanlar biraz rahatlasın. Yoksa onları öldürelim. Sahabelerin çoğu Ebu Bekir onların içinde dahildi. Dedi ya Resulallah geri verelim onlara bir bedel alalım. Müslümanların ihtiyaçları çok. Onlar bu Hattab dedi ya Resulallah onların başlarını keselim kafirler haddini bilsinler artık sınırını bilsinler bizim gücümüzü görsünler devamlı Müslümanları saldırıyorlar Müslümanları rahat bırakmıyorlar Allah'a ibadet etsin bırakmıyorlar haddini bilsinler artık ya Resulallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öbür sahabelerin sözüyle amel etti. Sonra Kur'an-ı Kerim indi. Ömer bin Hattab'ın dediği gibi Allah emrediyor. Diyor ma kana li nebiyyin en yekuna lehu esra hatta yusfina fil ard turidun arada dünya. Abdullah bin Ubey bin Selul münafıkların en büyüğü diyebilirim. En kötü birisi. Münafıklar ne diyorlar? Biz Müslümanız. Ama sözlerinden, hareketlerinden insan hissediyor bunlar Müslüman olmadığını. Nasıl İslam'ı saldırıyorlar, nasıl camileri saldırıyorlar, nasıl gazetelerde yazıyorlar, Müslümanları saldırıyorlar. Sonra sorarsan ben Müslümanım. Bunlar münafıklar. Abdullah bin Ubey bin Selül Müslümanlarla beraberdi. Camiye giriyor, namaz kılıyor. Ama yaptıklarından bellidir. Vefat ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı cenaze namazı kılacak ona. Ömer bin Hattab dayanamadı. Kalktı ya Resulallah nasıl cenaze namazı kılacaksın buna? Böyle yaptı, böyle yaptı, böyle yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi çekil. Bizimle beraber namaz kılıyordu. Vallahi ben 70 defa ona istiğfar çektikten sonra bilseydim Allah ona affeder edecek istiğfar çeker, çekerdim ona. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Umar bin Hattab'ın sözünü tekrarlıyor. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ Bir münafık o, o öldükten sonra ona cenaze namazını kılma. Bir de kabrinde durma. Çünkü Resulullah Sellem duruyor, dua ediyordu ölülere. Kabrinde durma, dua etme ona. Abdullah bin Mes'ud diyor لَقَدْ أَحْبَبْتُ عُمَرَ حُبًّا حَتَّى خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي Umar bin Hattab'ı o kadar sevdim en son sevgimden kendime korktum. Yani Ömer bin Hattab o kadar onu seviyorsam vefat ederse ne olacak benim halime? Aramızdan giderse nasıl Umarsız yaşayabileceğim? Abdullah bin Mesud kim? Bir çocuk mu? Zayıf bir insan mı? Kim? Sahabelerin en büyüklerinden. Resulullah sellem vefat ettikten sonra en büyük fukahalarından, fakihlerinden, alimlerinden Abdullah ibn Mesud. İslam'a ilk girenlerden düşünün o kadar yüce bir insan, o kadar mükemmel bir insan sevgisini kime koydu ya da kime oldu? Ömer ibn Khattab diyor kendime korkuyorum artık o kadar onu sevdim. Haklıdır. Kim Umar ibn Khattab gibi yaşadı sahabelerin aralarında? bizim zamanımızda demeyeyim sahabelerin aralarında ikinci kişi İslam'da Resulullah Sellem'den sonra. Bir de Umar bin Hattab öbür sözü söylüyor Bukhari'de geçti. Ee, Abdullah bin Mes'ud diyor mazilna a'izzeten mundu esleme Umar. Sahabeler saklanıyordular. Umar İslam'a girmeden önce Mekke'de kendilerini göstermiyorlar kafirlere. Zulmünden kaçıyordular. Ne zaman Umar Müslüman oldu ilk günden Dedi ya Resulallah evelesne alel hak biz hak yolunda değil miydi? Değil miyiz? Evet dedi. Dedi felime nu'tid deniyete fi dinina. O zaman ne, neden zilleti gösteriyoruz biz Müslüman olduktan sonra? Hemen çıktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir tarafta Ömer bin Hattab yürüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında öbür tarafta Hamza radıyallahu anh ve zayıf Müslüman arkalarında. Böyle yollara çıkınca bütün kafirler korktular, çekildiler. Abdullah bin Mes'ud diyor, Ömer Müslüman olduktan sonra izzetli olduk, zilleti hiç görmedik. Devamlı başımız yüksek yürüyoruz. Hiç kimseden korkmuyoruz. Ömer Müslüman olduktan sonra. Bir kere geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kapıyı çaldı. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında kadınlar oturuyordular. Birisi bir sual soruyor, birisi bir şikayet ediyor komşusunu, birisi sesleri yüksek, hareketleri falan. Resulullah sallallahu o kadar merhametli, o kadar yumuşak, o kadar onun gibi ahlakında hiç kimse yok. Aişe radıyallahu anh'a ona sordu, sorduğu zaman sahabeler Resulullah sellem'in ahlakı nasıl dedi? Kâne hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an-Kerim gibi. Allah nasıl emrettiyse, nasıl bize öğrettiyse öyle yaşıyordu. Kadınlar Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bu haldeyken. Resulullah Aleyhisselam dedi kim o kapı çalınca? Ömer Hattab dedi ben. Onun sesini duyunca hepsi kaçtılar. Bir perde vardı arkasına oturdular sessiz. Sanki kimse yok. Ömer Hattab girdi Resulullah Aleyhisselam gülüyor kaçmasından. Dedi neden gülüyorsun ya Resulallah? Dedi valla senin sesini duyunca hepsi kaçtılar böyle saklandılar sessiz falan. Ömer Hattab bir kızdı kadınlara dedi. Utanmıyor musunuz? Resulullah Aleyhisselam'ın yanında böyle sesleriniz yüksek. Ben gelirsem susarsınız, edepli olursunuz bilmem ne. Resulullah Aleyhisselam'a saygı yok mu? Bir tanesi perdenin arkasında nasıl olsa Ömer Hattab kim olduğunu bilmiyor. Bir kadın cevap veriyor. Ver, veriyor. Dedi bu saygıdan değil. Yani ondan kaçtılar saygı göstermiyorlar ona. Sen kabasın senden korkuyoruz. Onun için kaçtık sessiz olduk. Öyle cevap verdi Umar bin Hattab'a. Radıyallahu anhu ve arda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umar bin Khattab, Hattab'a dedi bir kere. Eh ya Umar. Vallahi bir yola geçersen bir yola girersen şeytanlar o yoldan kaçarlar öbür yollara. Nereye gidersen şeytanlar kaçarlar. Peki Ömer Hattab şeytanları görüyor mu? Bir şeytanı tutup dövsün, vursun, öldürsün. Hayır. Ama imanından melekler onu koruyor. İmanından, zikrinden şeytanlar yanıyor, kaçıyorlar. Ömer bin Hattab'den. Radıyallahu anh. O Ömer'in imanıdır. Daha önceki sohbetlerimizde Ömer'in hakkındaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü rüyaları hatırlıyoruz bir rüyayı Resulullah sellem tefsir etti. Ömer'e verilen e, süt içti. O ilimdir. Öbür rüyada e, din ve iman verildi Ömer bin Hattab. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında bunu gördü Ömer bin Hattab'ın hakkında. Ömer bin Hattab emir-i müminin olduğu zaman o kadar güçlü olduğu zaman Müslümanların başında bütün paraları onun elinde. Beytu malil muslimin. Müslümanların parasının evi. Yani diyebilirim Müslümanların bankası. Zekattan ne toplanırsa oraya konur. Her şey sadakalar, ganimetler, savaştan hepsi oraya konur. Oradan fakirlere dağıtılır. Ömer bin Hattab ne dedi emir mümin olduğu zaman? Dedi kışın bir elbise benim hakkım var. Yazın bir elbise ve Müslümanlar ne yiyorsa ondan yerim. Ne zenginleri gibi ne fakirleri gibi. Normal ortalama yiyeceklerinden yerim. Çünkü bunu alıyor sanki karşılığı yok. Sanki çalışmıyor gibi. Emir-i müminin çalışacak mı? Marangoz mu olacak mı? Demirci olacak. Emir-i müminin peki ben çalışmadığım zaman nasıl maaş alacağım? Onun için tam ihtiyaca göre. Böyle dedi. Hem de biliyoruz öbür rivayetlerde daha önce okuduk bunu. Hacdeyken sahabeler onu gördüler taş, e, şeytanları taşlarken onun elbisesinde 17 yama, de, de, yama deniyor. Bir de Kudüs'ü fethettiği zaman hizmetçiyle beraber gittiler. Atı yok. Tek eşekle iki kişi gittiler. Birisi üstüne biniyor öbürü yürüyor. Sonra öbürü biniyor bu yürüyor. Ömer bin Hattab sırası indikten sonra eşekten olduğu zaman o zaman Kudüs'e vardı. Kudüs'teki papazlar duruyorlar, bekliyorlar. Ömer geliyor sanıyorlar. Hizmetçileri, hizmetçileri yanında olacak, adamları bilmem ne, malları her şey gözükecek. Bir baktılar bir adam 14 yama elbisesinde vardı. Yürüyor, eşeği çekiyor sanki hizmetçi o. Eşeğin üstünde hizmetçisi oturuyor. Hikayeyi biliyoruz. Ebu Ubeyde ibn Cerrah ona dedi. Ya Umar ne yaptın? Nasıl böyle geliyorsun? Umar Hattab ona kızdı. Dedi vallahi senden başka bu kelimeyi söylerse ona gösterirdim. Umar Hattab devamlı elinde kırbaç vardı ya da soba. Sopa hemen herkesin hakkını veriyor. Ne lazımsa. Ama Ebu Ubeyde ibn Cerrah büyük bir sahabiydi. Resulullah Sellem onu çok seviyordu. Cennete müjdeledi Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl ona dövecek? Dedi senden başka bu kelimeyi söylerse gösterirdim. Sonra dedi nahnu kavmun a'azzena Allahu bil İslam. Allah izzetimizi İslam yolundan bize verdi. Zenginlikten değil, paradan değil, güçten değil, İslam'dan izzetimizi aldık. Ve mehme btegayna el izzete bi gayrihi Allah. İzzeti İslam'ın yolunun dışından alacaksak Allah bizi zelil ederdi. Ebu Ubeyde ibn Cerrah ona dedi benim kastımı anlamadın. Şimdi papazlar seni bu halde görürse hiçbir Müslüman olmayacak. Diyecekler emir müminin bu halde olursa biz nasıl olacağız? Tabi papazlar o zaman da güçlüler. Hakim gibi oluyorlar. Zenginliğin içinde yaşıyordular. Peki biz Müslüman olduktan sonra bu hale, hale mi ge geleceğiz? O zaman Müslüman olmazlar. Onu kastettim dedi. Ömer bin Hattab bu şekilde oraya gitti. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Kıtlık senesinde onun kölesi Eslem diyordu Ömer bin Hattab hep bakıyor Müslümanlara diyor vallahi onlar doymadan önce doyamam Sahabe kiram diyordular. Biz diyorduk bu kıtlık daha uzun zaman sürerse Umar bin Hattab ölecekti. Hem açlıktan hem de üzüntüden. Hep bakıyor Müslümanların hallerine ne yapacak onlara bilemiyor. Elinde bir şey yok. Diyorlar elhamdülillah bir seneden fazla sürmedi. Yoksa Umar bin Hattab'ı kaybedecektik. Daha önceki sohbetlerimizde her hikayede Ömer bin Hattab bir fakir, bir zayıf, bir mazlum görünce ağlıyordu. Onun derdini çözmeden önce hemen gözyaşları hazırdı, akıyordu. Neden? Allah'tan korkuyor. Ben şimdi bu insanlara sorumluyum. Bunlar haklarını alamazlar ben yardım etmezsem. Kıyamet gününde Allah bana soracak. Neden? Senin memleketinde bir mazlum vardır. O kadar düşünüyordu. Hatta en son ne dedi? لو أن شاة على شاطئ دجلة زلت لخشيت أن يسأل عنها عمر يوم القيامة يا عمر لما لم تعبد لها الطريق bir keçi Dicle nehrinin kenarında kayarsa düşünüyorum Allah Azze ve Celle belki kıyamet gününde bana soracak ey Umar neden bu keçinin yolunu düzeltmedin keçi kaydı Dicle nehri nerede Türkiye'den kaynıyor, Suriye'den geçiyor Irak'a. Ömer bin Hattab nerede? Medine'de. Telefonda ona diyemezler. Burada bir yol düzeltmemiz lazım onu. Bize yardım gönder. Bir bilgi istiyorsa belki bir ay beklemesi lazım bilgi gelsin diye. Hem de o kadar uzak bir yerde insanları milleti düşünmüyor. Bir keçi hem de hepimiz keçileri biliyoruz nereye tırmanlıyorlar. Bir keş, keçi kayarsa belki Allah bana soracak. Peki bir insan olunca Ömer el-Hattab nasıl düşünüyordu? Ondan ağlıyordu. Diyor benim halim ne olacak kıyamet gününde? Müslümanlar fakirlik zamanında Ömer el Hattab Allah'tan korkuyordu. Allah o kadar dünyayı açtı onlara. Onun zamanında inanılmaz bir şekilde. Bahreyn Müslüman olduktan sonra şu ülke. Ömer bin Hattab bazı sahabeleri gönderdi zekatı toplamak için. Onların başında Ebu Hureyre vardı. Döndükten sonra Ebu, Ebu Hureyre oradan Ömer bin Hattab ona soruyor. Direkt Ömer bin Hattab'a geldi. Emaneti teslim edecek. Elindeki para. Dedi ne getirdin? Dedi 500 bin. Ömer bin Hattab ilk defa bu rakamı duyuyor. Hayatında öyle para duymadı. Dünyada öyle para var mı acaba? 500 bin zekat parası olursa bu yüzde iki buçuk. Demek ki Müslümanların ellerindeki paralar ne kadar çok? Yüzde yüze tamamını. Dedi ne kadar söylüyorsun? Dedi 500 bin. Dedi yanlış olmasın. Dedi 500 bin, 100 bin, artı 100 bin, artı 100 bin, artı 100 bin, artı 100 bin. Ömer bin Hattab anlasın yani yanlışlık değil. Dedi galiba uykun var. Sen yorgunsun git yat yarın gel parayı bana ver hesaplaşalım. Gitti yattı ertesi gün geldi dedi ne kadar para getirdin? Dedi 500 bin. Peki Ömer Muhattab bu paraya ne yaptı? Hemen sakladı mı biriktirdi mi ne yaptı? Direkt dağıtıldı Müslümanlara. Her muhacire hicret eden Müslümanlara Mekke'den Medine'ye 5000 her Ansari'ye 4000 başka insanlara ayrı şeyleri verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine herkese 12 bin. Neden muhacirler ansarlardan fazla verdi? Dedi bunlar daha önce İslam'a girdiler. Hem de hicretin şerefini, sevabını kazandılar. Onlara bir karşı vereyim. Ömer bin Hattab devamlı onun ölçüsü insanların imanı. Bu köle, bu bilmem ne yoktur onun da. Bu hicret etti. Bilal el-Habeşi gibi. Buna 5000. Ya köleydi. 5000. Köle değil bu. Bu bizim başımızın üstünde. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu seviyordu. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezziniydi. Radıyallahu anhu ve ardah. Peki. Dünya o kadar açıldı. Müslümanların paraları o kadar oldu. Umar bin Hattab'a ne geldi? Umar bin Hattab yine Umar bin Hattab kaldı. Yamalı elbisesi değişmedi. Yine yazın bir elbise, kışın bir elbise. Bu merhamet Müslümanlara, bu adalet Müslümanlara Faris'e vardı, Rumlara vardı, Ezerbaycan'a vardı, Şam'a vardı. Bu hüküm değişmez ülkeden ülkeye. Demiyor bunlar benim sahabelerim, benim arkadaşlarım, yakın insanlarım ama onlar uzak. Yani o ülkeleri Umar bin Hattab işgal etmedi. O ülkeleri İslam'a yaklaştı, İslam'a getirdi. O ülkeler İslam'ın merhametinin altında yaşadı. Ömer bin Hattab Allah'tan korktu. Allah her şeyi Ömer'den korkuttu. <coughs> Faris memleketi açıldıktan sonra fethedildikten sonra sahabeler orada çok ganimet aldılar. Hepsi Medine'ye gönderiliyor. Beyt Malil Müslimine. Müslümanların bankasına, merkeze Acayip paralar geldi. Acayip altınlar, acayip mallar geldi. Ömer Hattab onları görünce ağladı. Sahabeler hepsi mutlular. Bayram gibi onlarda. En güçlü ülke Müslümanları saldırıyordu. Müslümanların kanları akacaktı. Allah onları kurtardı. Hem de şu ülkeyi kurtardı Müslüman olduktan sonra. Oradaki insanlar cehenneme gideceğine cennete gitsinler. Neden Ömer bu Hattab ağlıyor? Dediler neden ağlıyorsun? Zafer günü bu. Herkes mutlu. Neden ağlıyorsun? Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah en sevdiği kul. Öyle Allah ona paralar vermedi. Benden önce Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği sahabi Ebu Bekir Sıddık. Onun zamanında böyle bir şey gelmedi. Benim zamanımda geliyor. Vallahi bir korkum var. Belki Allah azze ve celle Bizim sevabımızı bu dünyada veriyor. Ahirete bir şey bize bırakmayacak. Bir gün sahabelerle gidiyordu Medine'de. Bir çöplüğün önüne vardı Umar bin Hattab. Durdu. Sahabeler de durdular. Onların sultanıydı. Emir-i Müminin. Yani herkes yanında iki adım yürürse ona şereftir. Toplanıyorlar yanında. Nereye giderse gidiyorlar. Çöplüğün önünde Ömer bin Hattab durdu. Sahabeler de durdular. Onlara baktı dedi nasılsınız? Dediler valla kötüyüz. Mutlu değiliz. Bu kokuda kim rahat olacak? Çöpün kokusunda. Dedi bu sizin dünyanız. Siz bunun için çalışıyorsunuz. Bunun için kavgalar ediyorsunuz. Bunun için hırsızlık yapıyorsunuz. Neden rahatsızsınız? Umar bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini iyice biliyor. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء bu dünyanın değeri Allah'ın katında bir sivrisineğin kanadı kadar olursa Allah bir kafire su içirmezdi. Allah kafirlere emrediyor. Onlar karşı çıkıyorlar. Emrine itaat etmiyorlar. Allah'ın dinine savaş ediyorlar. Sonra Allah onlara bu dünyayı veriyor. Neden veriyor? Kıymeti yok Allah'ın katında diye. Onun için onlara veriyor. Bunu anlatmak istiyor sahabelere. İnsan bu dünyadan ne kadar zenginse ne alıyor ondan? Ancak yediklerini alıyor ve içtiklerini ve giydiklerini. Başka bir şey alamıyor. Ne kadar zenginse hepsini bankada bırakıyor kabrine gelince. En zengin insan ve en fakir insan kabire inince aynı mallan giriyor. Onun evi iki metrenin boyu, eni yarım metre, içine yatırıyorlar. Bu dünyadan sadece kefenle çıkıyor. Ömer bin Hattab sahabelere bunu anlatmak istiyor. Onun öğretmeni kimdi? Umar bin Hattab'ın öğretmeni kimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan öğrendi sahabelere öğretiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere sahabelerle yürürken bir leş önünden geçerken oğlak leş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. Dedi kim bunu istiyor? Sahabe kiram ne dediler? Dediler ya Resulullah bu ölmeden özürlü kimse onu istemez. Kulağı kesik. Şimdi bu halde kim onu istiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Bu olak sizin gözünüzde ne kadar değersizse bu dünya Allah'ın katında daha de değersizdir. Sahabelere bildirdi. Dünyanız nedir? Şeytan size süslüyor. Ama insan ne kadar kazanırsa ondan, nasıl yaşadıysa kendini hatırlasın 10 sene sonra, 15 sene sonra şu günler nasıl geçti. Bütün ömrümüz böyle geçiyor. Öldükten sonra şu kabire bu dünyadan sadece amelimizle çıkıyoruz. Bu bizim Ömer'imiz. Bu umar takva örneğidir. Bir kere Yahudi yaşlı bir adam gördü Ömer bin Hattab. Şu Yahudi dilencilik yapıyor. Ömer bin Hattab ona geldi dedi neden dilencilik yapıyorsun? Neden soruyor? Dedi valla cizyeyi ödemek istiyorum. Bir de çalışamıyorum. Cizye nedir? Kafirler Müslümanların hükmünün altında onlara belli bir para veriyorlar. Allah böyle emretti. Onun adı cizye. Müslümanlar bu cizyenin karşısında onları koruyacaklar, yaşatacaklar, muhtaç bırakmayacaklar. Dedi cizyeyi ödemek için. Hem de çalışamıyorum bu yaşta. Umar el-Hattab gitti bütün bütün şehirlere, ülkelere, vilayetlere emir gönderdi. Her yaşlı Hristiyan ya da Yahudi olursa bizim memleketimizde ona bir maaş vereceksiniz. Dedi gençliğini aldınız sonra yaşlı olduktan sonra atıyorsunuz. Böyle bir emir çıkarttı onlara maaş verdi. Bu kafirlere olduğu zaman Müslümanlara merhameti ne kadar büyüktü. kıtlık senesinde Umar'ın hikayesini eşiyle biliyoruz. Tatlı istediği zaman Beytilmal Müsliminle nasıl davrandı, nasıl yaptı. Umar ibn Hattab millet aç olduğu zaman o da aç, doymaz. Millet doyarsa yine Umar ibn Hattab doymaz. Bir sınır var hayatında. Allah Azze ve Celle diyor تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا Fesadı istemeyen insanlar bu dünyada, yükselmeyi istemeyen insanlar bu dünyada Allah onlara cenneti veriyor. Ahiret gününde cenneti bu yükselmeyi istemeyenlere Allah veriyor. Sa'd ibn Abi Vakkas Faris açıldıktan sonra Kisra'nın süs şeyleri, elbisesi, tacı, bilezikleri, elbisesi ipekten yapıldıysa her şeyi tabi o kadar zengin bir ülke, o kadar büyük bir ülke dünyada birinci ülkeydi. Onun sultanı çok güçlü olacak Kisra. Çok, serayı çok güzel olacak giydiği şeyler, kullandığı şeyler çok güzel olacak. Sa'd ibn Abi Vakkas bunları ganimet aldıktan sonra Umar ibn Hattab'e gönderdi bir sahabeyle. Bunlar bu sultana aittir. Şimdi ganimet alındı bizim sultanımıza gönderelim. Giyecekse bir şey yapacaksa. Şu adam vardı. Umar bin Hattab'ı gördü. Beyt Malül Müslümin'in önünde duruyor. Yani Müslümanların bankasının önünde duruyor. Fakirlere Herkese bir çorba veriyor, ekmek dağıtıyor. O da durdu bekliyor. Umar bin Hattab kendisi bunu yapıyor. Öyle rahatlıyor. Verin, yapın. Sonra o yatıyor. Korkuyor belki düzgün bu iş olmadı. Yine millete örnek olacak. Gösterecek bunu. Dağıtıyordu çorba, ekmek. Bittikten sonra evine döndü. O sahabi biraz bekledi. Biraz dinlensin, otursun. Sonra geldi kapıyı çaldı. Buyurun girdi. Baktı Ömer Muhattab öğlen yemeğini yiyor. Ne yiyordu? Fakirlere çorba ekmek verdi. Kendisi kuru ekmek yiyordu. Geldi önüne bu tacı koydu. İnciler üstünde her tanenin fiyatı Allah bilir ne kadar. Altınlar, her şey, ipekler. Dedi bunlar Sa'd ibn Abi Vakkas'ı Vakkas sana gönderdi. Ömer Muhattab Hattab onlara bir baktı. Dedi git onları sat fiyatını Beytmalil Müslimine koy. Ne kendisi aldı giydi. Ne aldı sattı kullandığı parasını ne? Sat Beytmalil Müslimine koy. Ama bir şart var. Çok önemli bir şart. Ömer bin Hattab bunu yaşıyordu. Müslümanlara da öğretiyor. Dedi vettekillah. Allah'tan kork. Allah'tan korkmayan insan bir şeyi sattıktan sonra cebine koyabilir. Bir şey kaçırabilir. Bir şey yapabilir. Dedi Allah'tan kork. Sat Beyt malil müslimine bunları koy. Ömer bin Hattab Emir-i Müminin olduktan sonra dünyanın sevgisini üç defa boşadı. Üç defa talak verdi ona. Bu dünyaya, dünyanın çoğuna hükmettikten sonra artık dünyanın sevgisi kalbinde sıfır olması lazım. Onu bitirdi. O Ömer bin Hattab. Amr ibn As onun valisi Mısır'da. Mısır fethedildikten sonra Amr ibn As'ı gönderdi oraya vali. Mısır ondan önce büyük bir imtihan da yaşıyordu. Her sene oradaki insanlar güzel bir kızı seçiyorlar aralarından. Geliyorlar, para topluyorlar ona, babasına. Parayı veriyorlar, kızı alıyorlar, kurban olarak Nil nehrine atıyorlar diyorlar her sene bir kız kurban atmazsak Nil nehri kesilir bize su vermez bu nehir. Her sene bunu yapıyorlar. Fethedildikten sonra İslam'ın hükmü geldikten sonra Amr, As, Amr ibn As bunu görünce dedi yasak. Allah bize suyu veriyor. Allah bize yardım ediyor. Nehir elinde bir şey yoktur. Bu günah yapmayın. Dediler suyu kesilecek bilmem ne. Dedi olmaz. Tamam. Onların valisi bir kanun çıkarttı bu kesildi artık. Bu kızı atmayacaksınız dönün. Biraz beklediler su azaldı azaldı azaldı kesildi. Millet bekliyorlar dediler kızı atalım dedi olmaz günah. Sonra millet yavaş yavaş kendileri hazırlamaya başladılar. Başka yere gidecekler sulu bir yer. Susuz hiç kimse yaşayamaz. Hemen Umar bin Hattab'a yazdı. Böyle böyle oldu ne yapayım? Umar bin Hattab hemen bir kağıda yazdı. Dedi Allah'ın kulundan Nil nehrine. Demedi emirül mümininden demedi. Allah'ın kulundan Nil nehrine. Mektubu gönderen Allah'ın kulu. Alan kim? Nehir. Ona diyor senin gücüyle suyu akıtıyorsan biz sana ihtiyacımız yok. Rabbimiz var. Ama Allah'tan bu su geliyorsa bize biz suyu Allah'tan isteriz dönecek. Amr ibn As'a gönderdi. Hem de ona dedi bu mektubu Nil nehrine at. Bu mektup atıldıktan sonra tarih adamları, tarihi yazan adamlar, el-muarrihun diyorlar ertesi gün Nil'in suyu 16 metre oldu. Hayatta o kadar yükselmedi Nil'in nehri, e, Nil nehrinin suyu. İnsan ne diyecek bunun için? Acaba bu onların bir kerameti mi? Yoksa tevhid hakkında bir ders. Mısırlara öğretiyor, bize de öğretiyor, Müslümanlara öğretiyor. İstemek bir tek Allah'tan olacak. Dua etmek bir tek Allah Allah'a olacak. Ne nehirden istenir, ne veliden istenir, ne başkasından istenir. Ömer bin Khattab onun zamanında bir vali gönderdi Abu Musa Musa'l Eş'ari. Bir yere adı Tüster. O oraya vardıktan sonra baktı millet diyorlar Allah'ın peygamberin e, Allah'ın peygamberi Daniel. kabrı burada. İşaret ediyorlar bir kabire. Süslediler, işaret ettiler. Hemen Ömer bin Hattab'a gönderdi dedi böyle böyle bir peygamberin kabri burada var bu Tüster'de. Ömer bin Hattab hemen emir verdi. Dedi bu kabrinin şekli öbür, öbür kabirler gibi olsun millet kaybetsinler onu bilmesinler. Neden? Bu da tevhid hakkında bir ders. Bu kabir ileride yüceltmesinler, ibadet edilmesin. Belki birisi üzülüyor, bir Allah'ın peygamberin kabri kaybedilir mi? Ama ibadet edilmesin. Kayb olsun, ibadet edilmesin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Birisi der kim ona ibadet edecek? Valla salih adamların kabirleri ibadet edilirse e, peygamber onların üstü tabi. Salih insanların üstü. O da ibadet edilir. Şeceretur Rudvan Kur'an-ı Kerim'de ismi geçti. Hudeybiye'de. Sahabe kiram Resulullah Aleyhisselam'a beyat ettiler onun altında. Ömer bin Hattab Hacciler ona gittiğinde devamlı ziyaret ediyorlar hemen emretti. Şu ağaç kesildi. Neden? O da tevhid hakkında bir derstir. Millet yüceltmeye başladılar bu ağacı. Bir gün ibadet edilecek. Onu da kesti Ömer bin Hattab. El Hacer el Esved. Kabe'nin yanında. Ömer bin Hattab haçtayken bir taşın önünde durdu. Dedi vallahi sen taş olduğunu biliyorum. Ne faydan var bize ne zararın var bize. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğü için seni öpeceğim. Bu ibadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu taşı öptü. Onun için Ömer bin Hattab onu öptü. Başka bir şey için değil. Neden bu sözü söyledi, milleti duyurdu? O da tevhid hakkında bir derstir. Ömer bin Hattab hayatında çok dersler bize verdi. Yermuk Savaşı'nda çok tehlikeli bir savaş. En güçlü devletle bir savaş. Rum'la beraber Müslümanlar savaşıyordular. Herkes karşısında yüz kişiden fazla Rumlardan vardı. Düşünün bir insan elinde kılıç var yüz kişiyle savaşıyor. O kadar Rumların sayısı büyüktü. Sahabe kiram karşısında. Komutan kimdi? Halid ibn-i Velid. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid'e, Halid'in hakkında ne dedi? Seyfullahil meslul. Allah'ın kılıcıdır. Halid Mulid hiçbir savaşta kaybetmedi. Hangi savaşa giderse muhakkak kazanacak. O savaşın esnasında Ebu Bekir Sıddık vefat etti. Umar bin Khattab emir-i müminin oldu. Ne yaptı? İlk şey yaptı bir mektup yazdı. Mücahitlere Halid bin Velid komitandı, asker olacak. Ebu Ubeyde ibn Cerrah komitan olacak. Şimdi bu zamanda kafirler bir hikayeler uyduruyorlar. Aralarında bir kin vardı bilmem ne şunu bunu ondan düşürdü indirdi. Hayır. Ömer bin Hattab Müslümanlardan duyuyordu. Savaşa çıkmadan önce diyorlar komutan kim? Halid Mülid. Diyor tamam kazandık dedi Müslümanların Allah'a tevekkül etmiyorlar artık. Halid bin Velid'e tevekkül ediyorlar. Bu tevekkül etmek düzeltmesi için Ebu Ubeyde bin Cerrah komutan olunca kaybetmekten korkacaklar. Ya Rab, Ya Rab diyecekler. Kalpleri düzeltmek için. Bu da tevhid hakkında bir ders. Tevekkül etmek ne kadar önemli bir şeydir. Demedi şimdi kazanalım sonra sahabelere ders verelim. Bu mektup kime geldi? Ebu Ubeyde bin Cerrah'a. Buyurun. Umar bin Khattab böyle emrediyor. O da baktı savaşın esnasında şimdi komitan değişirse kaybedecekler. Herkes diyecek ne oldu, neden? Biraz bekledi. Kazandıktan sonra şu mektubu Halid Velid'e verdi. Dedi Umar bin Khattab böyle emrediyor. O da hayır demedi. Çünkü o da bir sahabi, dünyayı istemeyen bir insan. Yükselmeyi istemeyen bir insan. Onun görevidir komutan. Öbürü görevi asker. Ama ikisi bir. Fark yok aralarında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi, Allah'ın Resulü. Bedir savaşında sahabelerin saflarını düzeltirken birisinin adı Sevad, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir sopa vardı böyle küçük bir dal. Onun karnına böyle değdirdi dedi. İstevi ya Sevad. Yani safta dur düzgün. O da düşünüyordu birazdan belki ölürüm belki belki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kazanmak istiyor. Bir film çekti. Hemen kendi karnını tuttu dedi. Avca'teni ya Resulallah. Bana acıttın ya Resulallah. Resulullah sellem ne yaptı? Demedi ben Resulüm. Ben komutanım. Ben Allah'ın peygamberiyim. Bu kim? Bir Müslüman. Hemen sopayı ona verdi dedi hakkını al. Dedi ya Resulallah benim karnım açık senin karnın kapalı yani hakkımı alamam vurursan aynı değil. Resulullah Aleyhisselam hemen karnını açtı. Şu sahabi Resulullah Aleyhisselam'ı sarıldı onu karnından öptü. Dedi Resulullah Aleyhisselam neden böyle yaptın? Dedi dedim şimdi belki birazdan ölürsem dünyadan senden bir veda olsun. Benim vücudum senin vücuduna değsin. Bir öpeyim seni ölmeden önce. Hikaye özü sahabenin yaptığı değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Dedi hakkını al. Büyük küçük yok. Halid İbnül Velid demedi neden beni ayırdı? Neden ben asker olacağım komutan olduktan sonra? Hemen indi. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah komutan oldu. Bu da Umar Khattam, Hattam Umar İbnül Khattabtan bir derstir. Tevhid hakkında bir ders. Allah'a tevekkül etmek nasıl olacak? Ömer bin Hattab'ın hakkında okuyoruz. Bu bir masal değildir. Keyfimizi görelim değildir. Ömer bin Hattab'a ittiba etmek için. Şimdi hayatımızda sebeplere tevekkül ediyoruz. Hastalandı, doktora gitmesi lazım şifayı görsün diye. Hayır, Allah şifayı verecekse olacak. Doktor bir sebep. Bazen insan doktora gidiyor, doktora varmadan doktor, doktor ölüyor. Bu doktor bir insandır. Şifayı veren Allah, yardımcı olan Allah. Hep Allah'tan isteyeceğiz, Allah'a tevekkül edeceğiz. Ömer bin Hattab bunu bize öğretiyordu. Bir kere hacdeyken bazı haciler gördü dilencilik yapıyorlar. Yemen'den geldiler. Neden hac, dilencilik yapıyorsunuz? Paranız nerede? Dediler memleketten parasız çıktık. Nasıl böyle çıkıyorsunuz parasız? Resulullah sellem insan sebepleri sebeplerde amel etmeyi emretmedi mi? Dediler Allah'a tevekkül ettik. Dedi hayır tevekkül etmek böyle değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye dedi i'kil ve tevekkel. Camiye geldi. Onun devesini dışarıda bıraktı. Namazını kıldı. Çıktı. Deveyi bulamadı. Resulullah sellem diyor nereye gitti? Nasıl gitti? Dedi, dedi bağlamadım. Dedi neden bağlamadın? Dedi Allah'a tevekkül ettim. Dedi hayır. Önce bağlayacaksın sonra tevekkül edeceksin. Bir bakalım Ömer bin Hattab bunu nasıl anlıyor. Sebepte amel etmeyene diyor amel, sebepte amel et ibadet olarak. Sebep seni kurtaracak diye değildir. Ama Allah sana böyle emretti sonra Allah seni kurtaracak. Sonra Allah seni koruyacak. Hem de insanlar tevekkül etmesi bozulduğu zaman bizim halimiz gibi, hayatımız gibi ne yaptı? Halid İbnül Velid indirdi, azletti, indirdi. Komutanlıktan Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'a dedi sen komutan ol. Millet tekrar Allah'a tevekkül etsin diye. Bu Umar bin Hattab'ın ilmidir. Öyle dersler bize veriyordu. Bir adam Kinana kabilesinden Umeyye adı Umeyye el-Kinani Medine'nin yanına hicret etti ailesiyle. Geldiler, çadırı, çadırı koydular. Bir tek o vardı, eşi bir oğlu var, Kilab adı. Oğlunu çok seviyordu, oğlu çok itaatliydi. Ama cihada çok özledi. Hep duyuyor, Müslümanlar cihada gidiyorlar, geldiler bilmem ne. Umar bin Hattab'a gitti. Ne zaman cihada çıktılar, Müslümanlar çıktı bir de dönmedi. Cihatta yaşıyor. Babası çok özledi. Hep ağlıyor. Hep diyor bu çocuk nerede? Ömer bin Hattab gönderdi. Çocuğun hakkında şiir söylemeye başladı devamlı. Yavaş yavaş üzüntüden, ağlamaktan gözlerini kaybetti. Görmüyor, kör oldu. Ondan sonra Ömer bin Hattab'ı Allah'a şikayet etmeye başladı şiiriyle. Bir şiir söylüyor diyor. Kıyamet gününde ben Ömer'le Allah'ın önünde duracağız, onu şikayet edeceğiz, hakkımı Allah bana versin. Oğlumu gönderdi, oğlum yok. Ben oğlumu görmek istiyorum. Ama bu Hattab bu şiir diye onu duydu. Millet şiiri devamlı söylüyordular. Herkes söylüyor güzel şiir bilmem ne. Şiir olduğu için söyleniyor. Ama bu Hattab onu duyunca hemen oğlunu cihattan getirtti. Varınca ona sordun. Sen nasıl yaşıyorsun babanla annenle? O anlattı ne kadar itaat ediyor, ne kadar rızasını kazanıyor, nasıl sütü sağıyor, onlara içiriyor süt hikayesi biraz uzundu hissetti Ömer Hattab. Değişik şey, bir şey, bunun da. Adamı çağırdı. Adam artık görmüyor. Oturdu Ömer meclisinde yani yerinde. Ömer Hattab ona sordu nasılsın? Dedi elhamdülillah. Dedi bir şey istiyor musun? Dünyadan bir şey bekliyor musun? Dedi hayır bu yaştan sonra ne bekleyeceğim? Dedi hayır bir şey bekliyorsun sen. Dedi evet oğlumun dönüşünü bekliyorum. Ölmeden önce bir kere sarılayım. Sadece bana yeter. Sustu Umar Hattab hemen oğluna işaret etti gitsin. Bir deveden süt alsın salsın getirsin. O da getirdi babasını içirdi. Tası verdi. Babası içmeye başladı bir durdu dediler. Neden durdun? Dedi valla söylersem adam delirdi diyeceksiniz. Dediler söyle. Dedi oğlumun kokusunu aldım. Ömer Hattab dedi oğlun yanında. Hemen sarıldılar ve oğlunu aldı, döndürdü babasına annesine bir daha cihada çıkartmadı. Babası, annesi mutlu olsun. Ömer hatta bu yaşlı adamların yüzüne bakıyordu. Yaşlı kadınların yüzüne bakıyordu. Onlara acıyordu. Bu hikayesi Umeyye Kinani ile nasıl oğlunu getirdi. Gençlere de bakıyordu, dertlerini çözüyordu. Daha önceki sohbetlerimizde şu kadının hikayesini duyduk. Kocası cihada gitti gecikti. Kadın gecede oturuyor şiir söylüyor. Ömer bin gezerken şiirini söyledi dinledi. Kadın diyor vallahi Allah'tan korkmuyorsan birisini bulurdum getirirdim. Hemen Ömer bin kocasını getirdi ve bir kanun çıkarttı. Cihada dört aydan fazla hiç kimse gitmeyecek. Şu evdeki kadınları düşünüyordu, haklarını veriyordu bebeklerin haklarını da veriyordu, unutmuyordu. Onun hikayesini duyduk daha önce hatırlıyorsunuz. Şu ağlayan bebek. Ömer bu Hattab gezerken gidiyor geliyor. Bebek susmuyor. Annesine diyor sustur sustur. Annesi diyor susmuyor. En son geldi kızdı. Nasıl susmuyor sen annesisin? Dedi onu süt kesmeye alıştırıyorum. Neden? Dedi Ömer bin Hattab emen çocuklara bebeklere maaş vermiyor ama çocuklara veriyor. Gitti ağlayarak bir kanun çıkarttı. Emen bebeklere bir maaş verilecek. Hiçbir kadın çocuğunu sütten kesmesin para gelsin diye. Onları da düşünüyordu Ömer bin Hattab. Hatta Müslüman olmayanları düşünüyordu. Şu Yahudi yaşlı adama onun yüzünden bütün yaşlı kafirlere bir maaş verildi. Hiç kimseyi unutmadı Ömer bin Hattab. Hepsinin haklarını aldılar. Tek bir kişi unutuldu onun zamanında. Kim o? Ömer bin Hattab unutuldu. Kendini unuttu. Yine az yiyordu. Müslümanların malından bir şey almayacak. Yine yamalı elbise giyiyordu. O Ömer bin Hattab fakirlere çorba, ekmekle yediriyor. Kendisi kuru ekmek yiyordu. Kısaca bir kelime söyleyebiliriz. Ömer bin Hattab Allah'tan korkuyordu. Biz bunu duyduktan sonra ne zaman Allah'tan gerçekten korkacağız, hayatımızı düzelteceğiz. Ne zaman Allah Allah'ın ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri onu anlayacağız ve amel edeceğiz. Allah bize emrediyor. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Ey iman edenler neden söylediklerinde amel etmiyorsunuz? Neden güzel konuşuyorsunuz? Amelleriniz eksik. Dinleyenlere Allah Azze ve Celle diyor وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا Vaazı dinleyenler Allah diyor onlar duyduklarında amel etseydi onlara daha iyi olurdu. Ve eşedde tethbita. Bazı insanları dindar görüyoruz. Birdenbire diyorlar adam kaydı, adam bozuldu, değişti. Neden? Hatası bu. Amel etmiyor. Allah dedi amel etseydi kaymazdı. Eşedde tefbiti. Allah onu tespit eder doğru yolda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi Ömer bin Khattabın hakkında? Dedi aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir raşidin el mehdiyyine min ba'di addu aleyha bin nevacid. Benim sünnetimi ve dört halifenin sünnetlerini takip edeceksiniz. Amel edeceksiniz. Ömer bin Hattab bu. Dört halifenin biri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Ne yaptıysa onu takip edelim. Demeyelim o peygamber değil. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Ömer bin Hattab böyle yaşadı. Biz de onun gibi yaşamaya çalışmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında ve Ebu Bekir hakkında ne dedi? Ebu Bekir ve Umar benim vezirlerimi onlara benden sonra ittiba edin. Resulullah sellem varken her şey Resulullah selleme gidiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Ebu Bekir'e ve Umar'a gidin. Onlara sorun. Onların dediklerini de amel edin. Umar bin Hattab birisi vali olmak istiyorsa onu valiliği vermiyor. Vali olamaz. Neden? Demek ki bu adam sorumluluğu bilmiyor. Mesuliyeti bilmiyor bu iş ne kadar zor olduğunu bilmiyor. Onun, idin, onun için onu istedi. Ona vermiyor. Geliyor böyle sahabelerden çok iyi birisi seçiyor. Gel sen vali olacaksın. O da yalvarıyor. Allah için beni bırak. Günahlarım bana yeter. Yok seni bırakmam. Bu mesuliyeti bir tek benim boynuma mı kalacak? Benim boynuma mı astınız? Kaçmak mı istiyorsunuz? Bırakmıyordu. Öyle valileri gönderiyordu Umar bin Khattab. hattab radıyallahu anh. Amr ibn As Mısır valisi az önce söyledik şu nehrinin hikayesi. O zaman da o valiydi. Oğlu at yarışmayı çok seviyordu. Devamlı ata biniyor. Kim onunla yarış, yarış yaparsa koşturuyorlar. Bir kere bir Hristiyan Kıpti kazandı. Kazandığı zaman çok sevindi. Yani sevinmesini gösterdi. Nasıl şimdi Topta oynayanlar bir top atılırsa ee, gol be bağırıyorlar o da böyle yaptı. Valinin oğlu sinirlendi ondan. Yani zaten kaybetti diye yanıyor. O da böyle yaptı. Elinde kırbaç var. Az önce ata vuruyordu hızlı gitsin. Şimdi ona gitti vurdu. O da cevap veremez valinin oğlu ama çok üzüldü. Gidiyor herkese diyor valinin oğlu vurdu beni, dövdü beni geçtim diye. Millet dediler git Ömer bu şikayet et. Hakkını alır. Gerçekten herkes böyle diyor. Gitti Medine'ye kadar vardı hikayeyi anlattı. Ömer Hattab çok üzüldü. Onu oturttu sahabelere dedi ikram edin. Yemeğinde, içmeğinde, her şeyde. Amr bin As'a çağırdı. Bir sahabiydi. Vali. Oğluna da. Geldiler. Oğluna sordu. Böyle böyle oldu. Doğru mu? Doğru dedi. Hemen kırbacı aldı elinden. Şu Hristiyan'a verdi dedi hakkını al. O da geldi hemen vurdu. Vurulduğu gibi. Aynı şekilde. Sonra dedi babasını da vur. Şu Hristiyan şaşırdı dedi. Neden? Babası bana bir şey yapmadı. Bir düşünelim biraz. Zulüm kelimesi sınırı nerede? Ömer bin Hattab zamanında. Bir Hristiyan bir sahabeyi vursun. Hristiyan normal bir insan bu valiydi. Mısır'ın valisi. Dedi neden onu vurayım? Dedi çünkü o vali olmasaydı oğlu seni vuramazdı. O çocuğun eğitimi düzgün verseydi çocuğu seni vurmazdı. O da hatalı vur dedi hakkımı helal ettim vurmam onu. Sonra Ömerül Hattab ona baktı. Bir kelime söyledi şimdiye kadar tekrarlanıyor. Dedi metesta'bettumun nasa ve kad veledethum ummahatuhum ahrara. İnsanlar hepsi anneleri doğurduğu zaman özgür bir dünyaya geliyorlar. Ne zaman siz onları köleleştirdiniz? Senin oğlun diye birisi yarışmada geçerse onu vuracaksınız. Hac zamanında ama bu Hattab bakıyor, bakıyor kim valilerden geldi onları topluyor soruyor memleketler nasıl, ne oluyor falan. Bir de millete soruyor. Sizin valiniz nasıl? Ne yapıyor? Birisi şeyden geliyordu. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Basra'dan geldi birisi. Ömer Hattab'ı anlattı bir olay. Vali ona 20 tane vurdu böyle kırbaçla. Diyor ben o zaman da mazlumdum falan. Dedi o zaman valiyi çağıralım, çağıralım hakkını alman için bakalım. Dedi yok affettim. O Müslüman ben de Müslümanım affettim. Ömer Hattab hemen onu çağıracak. Acaba bu adam zulmedildi mi edilmedi mi? Dedi affettim. Said ibn Amir, Vali Hims, Hims valisi. Ömer Hattab onu oraya gönderdikten sonra haciler geliyorlar aynı şikayet söylüyorlar. Dört hatası var. Birinci hata neydi? Sabahleyin erken namazdan sonra bize çıkmıyor. Milletin dertlerine bakmıyor. Herkesin şikayeti var, isteği var falan. Diyorlar geç bir saat da çıkıyor. Yani 8-9 gibi bizim zamanımızda. İkinci hatası gecede hiç kimseni kabul etmiyor. Kapısının çalması yasak. E, gece geleceğiz. ihtiyaçlarımızı isteyeceğiz bir tek gündüz mü? Düşünün millet ne kadar şımardı Ömer bin Hattab zamanında. Gece gündüz uyumayacak. Gece de gelsek bizim şikayetlerimizi dinleyecek. Üçüncüsü ayda bir gün tatil alıyor. Her ayda bir gün tatili vardır. Tatilsiz yaşayacak. Dördüncüsü bazen aralarda havale geçiriyor. Bayılıyor. Ömer Hattab gitti onu çağırdı. Haber verdi gel. Bir ay sonra Medine'ye vardı. Kendini böyle zor çekiyor. Yayan geldi. Elinde bir testi var, taşıyor, biraz su içinde vardır. Bir kesede biraz ekmek. Varınca Ömer Hattab ona sordu. Ey Said ne getirdin bize? Tabi geliyor bir hediye elinde getirmesi lazım. Dedi dünyayı getirdim. Dedi nerede? Hemen şu keseyi attı ona. Dünya budur. Biraz kuru ekmekler var. Yolda onlardan yiyor. Dedi neden yarın geldin? Neden binmedin? Dedi valla atım yok, eşeğim de bile yok. Eşik, eşek bir de yoktur bende. Millet de duydular ben Medine'ye gidiyorum. Hiç kimse bana bir şey vermedi. Biliyorlar bir şeyim yok. Ama Hattab dedi inşallah dürüst bu. Ama bazı insanlar çok kandırıcı. Ne yaptıysa gelirken başka yüzlen gelir. Ömer Hattab ne diyordu? Lestu bil hibbi velel hibbu yakda'uni. Ben kandırıcı değilim. Ama hiçbir kandırıcı beni kandıramazdır. Tamam dedi. Otur millet bir şikayetleri var. Böyle böyle böyle dördünü söyledi. O da sustu dedi valla. Söylemek istemiyordum ama sen sorduğun zaman söylemem lazım. Ben geç bir saatte çıkıyorum çünkü hepsinde hizmetçi var ya da köle var. Onlar evin işlerine bakıyorlar bende yok. Ben sabahleyin kalkıyorum. E, hamuru yapıyorum. Ekmeğimi yapıyorum. İşlerin, evin işlerini bitiriyorum. Sonra çıkıyorum onlara. Ey eh, elhamdülillah demek ki adam bu dünyadan böyle toplamıyor kendini. Dedi neden gecede şikayetlerini dinlemiyorsun? Neden senin kapının çalması yasaktır? Dedi ya Umar gündüz onlara bıraktım. Geceyi kendime bıraktım. İnsan bir gece namazı kılacak, bir zikredecek, bir hep konuşması milletle. Hiçbir zikir yok, hiçbir ibadet yok Allah Azze ve Celle. Bunu Allah'a bıraktım ibadet edeyim. Ömer bin dedi peki neden ayda bir gün tatil yaptın? Dedi bu elbisenin başkası bende yok. Bir ay giyiyorum sonra çıkartıyorum yıkıyorum kurutuyorum sonra giyiyorum ertesi gün çıkıyorum. Bir düşünelim elbisesi bir ay üstünde kalıyor. Şimdi birkaç gün üstümüzde bir elbise kalırsa deriz kokusu çıktı. Başkası yok onun da. Önemli olan elbisenin temizliği değil kalp temizliği. Müslümanlar ilk önce kalpleri dürüst olsun. Allah bize böyle öğretti. Sahabe kiram eşleri Resulullah geldiler dediler ya Resulallah elbiselerimiz uzun örtü, örtümüz yani parodüse dersek ya da öyle bir şey yere değiyor. Kirleniyor sonra geliyoruz namaz kılıyoruz. Nasıl olacak bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, demedi kısaltınız. Kısa olunca kalpler bozulacak. Erkekler kadınların ayaklarına bakacaklar. Kadınlar da düşünecekler biz güzeliz bu bana baktı bu. Dedi kirlendiği zaman nasıl yerden topraktan burada kirlendi öbür toprağı onu temizler. Yani biraz kir kalırsa elbise de o kadar önemli değil. Ama kalpte biraz kir kalması çok kötüdür. Maalesef kalpteki pislik gözükmüyor. Vallahi gözükürse belki hiç kimse kimsenin yanında oturamazdı. Ama bu gizli sadece Allah onu biliyor. Peki dördüncüsü neden bayılıyorsun aralarda? Neden e, havale geçiriyorsun? Dedi Hubeyb ibn Adi Kureyş onu idam ettiği zaman Mekke'de ben kafirdim. Kureyş'le beraberdim. Onu savunmadım. Onu unutmuyorum. Hep diyorum Allah acaba kıyamet günde bana soracak mı? Benim korkumdan tahammül edemiyorum. Bayılıyorum, düşüyorum. Ömer bin Hattab sevindi dedi tamam Allah razı olsun. Dön Humus'a tekrar vali olmayı devam etsin. Dedi Allah için bana yeter bu kadar. Başka birisini gönder. <laughs> Yani nöbetim bitti. Beni bırak. Dedi peki ne istiyorsun şimdi? Dedi memleketime gideyim kabilesine yani şöyle gidecek. Orada kalayım. Allah'a ibadet edeyim ölüm gelinceye kadar. Yine Ömer Hattab bir düşündü. Belki bu parasını oraya gönderiyordu. Orada zengin yaşayacak. Dedi git. Ondan sonra bir adam gönderdi birkaç gün sonra. Ya da birkaç ay sonra. Bir para onunla gönderdi. Dedi git haline bak. Zenginse dön bana söyle. Fakirse bu yardımı ona ver. Şu adam gitti. Birinci gece evinde kaldı. Çadırında kaldı. Ertesi gün adam dedi bak. Bizde sadece bir koyun var. Ben eşimle onun sütünü içiyoruz. Bu gece seni ikram etmek için ben eşimle aç yattık. Falan kişi zengin git onun yanında kal. Seni misafir olarak kabul eder. Biz daha fazla dayanamayız. Hemen parayı çıkarttı ona verdi. Dedi Ömer el-Hattab bunu size gönderdi. Adam hemen oturdu. Onları böldü. Çıktı fakirlere dağıttı. Kendine bir şey bırakmadı. Müslümanlar bu şekilde yaşamaları lazım. Ömer Hattab'ın adaleti dediğimiz zaman herkes sorumlu. Bir baba, bir anne evinde adaletli olması lazım çocukların aralarında. Bir öğretmen talabelerin aralarında adaletli olması lazım. Herkes çevresinde, komşularında zulmetmeyecek, adaletli olması lazım. Ömer bin Hattab bizim örneğimiz olması lazım. Radıyallahu anhu ve ardah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi İnna Allah cealel hakka ala lisani Umar'a ve kalbih. Allahu Teala hakkı Hazreti Ömer'in diline ve kalbine koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Ne güzel bir söz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ne kadar yüce bir şahitliktir. Ömer'in hakkında. O bizim Umar, Umar'ımız. O bizim Habibimiz Umar bin Hattab. O bizim örneğimiz. Ne zaman Ömer'in hayatından okuduğumuz okuduktan sonra kendimizi Ömer bin Hattab'a Hattab gibi yapmaya çalışacağız. Ne zaman kendimizi düzelteceğiz? Sahabelerin hayatlarını öğren öğrenince, okuduğumuz zaman. Ne zaman birbirimize merhamet edeceğiz? Ömer bin Hattab merhamet ettiği gibi Müslümanları ne zaman fakirlerle bir yaşayacağız? Parasız kalma, kalmayı demiyorum. Aç kalmayı demiyorum. Ama kalplerimizde bir gurur, bir kibir kalmaması için. Sohbetimizi bitirmeden önce bir adamın hikayesini evinde söyleyelim. İnşallah o son olacak. Adam anlatıyor diyor evime işten erken geldim. Eşim sabahtan Çarşıya gitti. Ne zaman döndü, dön, döndü mü dönmedi mi bilmiyorum. Eve girdim baktım eşim çok üzgün duruyor. Dedim ne var? Dedi çocuk. Çocuğa ne oldu? Hasta mı? Düştü mü? Ne? Bakıyorum yüzüne çok üzgün. Koşa koşa odaya gittim. Çocuk köşede oturuyor. Normal değil. Ağlıyor. Çok ağlıyor. Oğlum ne var? Ağlıyor ufak çocuk. Geldi derecesine baktı falan hasta değil. Annesi girdi dedi ne var? İşaret etti. Önünde konuşmayacak. Çıktı öbür odaya dedi ne var? Dedi bugün çarşıya gittik. Bir kadın geldi dilenci bana. Elini uzattı. Dedi bana ver bu çocuğa yedireyim. Kendime bir şey istemiyorum. Benim bebeğim aç. Bir şey verin. Senin oğlun hemen dedi. Ömer bin Hattab'a git sana verecek. Hemen maaş çocuğuna verecek. Çocuğunu çekti kadın. Öbür fa bir fakire bir şey eline koydu. Bir gitti yolda bir adam çocuğu dövüyor. Senin çocuğun kalktı bağırmaya herkese. Ömer bu Hattab'ı çağırın. Çocuğu kurtarsın. Ömer bu Hattab'a çağırın. Çocuğu kurtarsın. Herkes çocuğa baktı. Bana da baktı. Kadın diyor. Yani utandım. Çocuğunu çekti eve dönüyor. Dönerken yine bir fakir gördü. Yine çocuk Ömer bin Hattab sana verecek. Evin önüne vardı. Kapıcının karısı diyor benim beyim hasta. Hastanede yatıyor. Hemen ona baktı. Git Ömer bu Hattab'a söyle yardım eder. Bilmem ne yapar. Doktorlara söyler. Hepsi Ömer bu çözecek. Eve girdi kadın. Çocuk gitti. Televizyonu açtı. Haberler açık. Bir baktı. Yahudiler Mescid-i Aksa'ya girdiler. Namaz kılanları vuruyorlar. Hakaret ediyorlar. Ayakkabılarıyla camiye girdiler Çocuk baktı baktı. Annesine dedi. Anne Ömer Hattab nerede? Yahudiler bu kadar yapıyorlar. Annesi cevap vermedi. Biraz baktı baktı ağlamaya başladı. Dedi o zaman Ömer öldü. Ömer bin Hattab öldü. Madem o kadar Müslümanlar bu kötü, kötü duruma vardılar. Demek ki Ömer bin Hattab yaşamıyor. Çocuk gitti. Bir köşede oturdu ağlıyor ağlıyor Ömer bin Hattab öldü. Adam dedi anladım benim eşim hikayenin ortasından anlatıyor başından anlatmadı. Başını bilmiyor nedir. Başı adam devamlı gidiyor çocukların yanına uyumadan önce yanlarında uzanıyor. Din hikayeleri anlatıyor, İslam'ı anlatıyor. Ufakken dinini öğrensinler. Diyor benim Esma kızım 8 yaşında hep Yusuf Aleyhisselam'ın hikayeleri anlatmak, duymak istiyor. Anlatıyor. Onun ufağı Musa Aleyhisselam. Bu çocuk babası ne anlatırsa ne söylerse dinliyor. Bir gün dedi nereden öğrendi Ömer Hattab'ın ismini diyor. Ömer Hattab'ın hikayesini bana anlattı. Babası bir ay onu anlatıyor. Çocuk her gün bir hikaye duyuyor. Ömer Hattab böyle, Ömer Hattab böyle, Ömer Hattab böyle. Öğrendi Ömer Hattab'ın hayatında hiç kimse mazlum, fakir, aç kalmayacak. E babası baktı çocuk bu hala o geldi o kadar ağlıyor. Gitti onun yanına. Gel oğlum gel. Onu taşıdı, kucağına aldı. Dedi oğlum üzülme. Annen hamile yakınlarda inşallah kardeşin Umar geliyor. Çocuk hemen sordu. Umar bin Hattab. Babası evet dedi Umar bin Hattab. Çocuk sevindi, atladı. Umar bin Hattab dönecek, Umar bin Hattab dönecek. Kardeşler, Ömer bin Hattab vefat etti. Ömer bin Hattab öldü. İslam ümmeti ölmedi. Bunu aklımıza sokmamız lazım. Yerleştirmemiz lazım. Ömer bin Hattab öldü. Kur'an-ı Kerim ellerimizde hala. Ölmedi. Ömer bin Hattab bütün hayatı Kur'an-ı Kerim'den ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden öğrendi. Onun öğretmeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan ve sünnetten onu yetiştirdi. Ömer bin Hattab öldü. Hala aramızda dürüst insanlar, şerefli insanlar, izzetli insanlar vardır elhamdülillah. Öyle iman edenler vardır. Ömer bin Hattab öldü. Allah'ın izniyle daha bin Ömer bin Hattab çıkacak. Ama bunların çıkması için bizim çalışmamız lazım. Babalar, anneler çocuklarımız ufaklığından İslam'a yetiştirmemiz lazım. Dinimize yetiştirmemiz lazım. İhmal etmememiz lazım. Sokaklarda salmamamız lazım. Öyle yetiştirmemiz lazım çocuklarımızı. Bu sefer yine Ömer bin Hattab gelecek. Yine Abdullah bin Mesud dediği gibi bir Müslüman bu dünyada tekrar izzetli olacak. Allah için diyorum. Herkese söylüyorum iman derslerine çocuklarımızı yetiştirelim. Belki inşallah yakınlarda öyle insanlar görebiliriz Ömer bin Khattab Çünkü Ömer bin Khattab bir peygamber değil, bir sahabi. Kur'an'dan ve sünnetten Resulullah sellem nasıl yetiştirdi onu biz de yetişmemiz lazım. Çocuklarımızla böyle bir eğitim vermemiz lazım. Biz devamlı diyoruz küçük küçük maalesef çok tehlikeli bir şey bu. Çocuk 5 yaşına gelir, gelirse daha bir eğitim almazsa demek ki eğitimin yarısını biz kaybettik. Biz çocuk 15 yaşına geliyor yine hala küçük görüyoruz. Diyoruz delikanlı 20 yaşına geliyor delikanlı. Ne zaman bu büyüyecek? Usama bin Zeyd bir sahabiydi. 17 yaşı, yaşındayken Resulullah Aleyhisselam bir ordunun başına onu gönderdi komutan. Müslümanların kanları elinde bir emanettir. 17 yaşındayken delikanlı değildi. Bu delikanlı kelimesi kafirler aklımıza soktular bunu çocuğumuz mesuliyeti taşımaması için. İnsan çocuğuna mesuliyeti taşıtacak, mesuliyete yetiştirecek 3 yaşındayken. Onun yaşına göre, aklına göre bir mesuliyeti taşıtmamız lazım. O yaşta ne diyeyim bir kilo taşıtalım bakkaldan çıkarken bilsin bunu eve kadar taşıyacak bu sorumluluk. Bunu öğrenecek. Böyle yavaş yavaş çocuk yetişecek. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor muru evladakum bis salati ve hum ebna'u seb'a vadribuhum aleyha li aşır. Çocuklarına 7 yaşındayken namaz kılmaya emredin. Biz 7 yaşında çocuğumuzu nasıl görüyoruz? Bebek gibi. Bebek gibi ağlıyor, bebek gibi her şey istiyor. Biz de diyoruz yazık yazık. Emredin 7 yaşındayken. 10 yaşındayken dövün namaz, namazı kılmaya. Bizim çocuklarımız şimdi 20-25 yaşındayken deriz delikanlı namaz kılmıyor. E ölünceye kadar delikanlı kalıyor. Değişmiyor. Çünkü böyle yetişti. Yeşibul mar'u ala ma şebbe aleyh. Herkes nasıl yetiştiyse böyle kalır. Ölünceye kadar. Bu bizim görevimiz. Allah kıyamet gününde bize soracak bu çocuklara. Çocuklar için yeter devamlı cep oyunlarında bilgisayar oyunlarında çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Şu oyunlardan hiçbir fayda gelmiyor. Zarar geliyor çocuklarımıza. Onları kaybediyoruz bu şeylerde. Şimdiden sonra Allah'ın izniyle onları korumaya başlamamız lazım. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi وسلم